as iemand vir ons woord het, luister ons graag. Amal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld, sonder prijs, wijn en melk. Waarom weeg jylle geld af vir wat geen brood is nie? En jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my. Eet die goeie en laat jou siel hom in die vetteigheid verlustig. En ek besef die dringendheid in God se hart is vir ons om te honger en dors. En God gaan nie vir jou honger en dors gee nie. Jy jy jy soek hom. Die begeerte na God is in my hart en ek besef hoe maklik weeg ons goed af wat vir ons belangriker is as die dors wat regtig in ons hart te behoort te wees. En daardie dors na sy geregtigheid, daai honger na hom, na intimiteit. Dis die enigste versadiging wat daar vir ons is in hierdie lewe. En dit is waar God sy hart vir ons oopbreek. Dit is waar ons hom van aangesig tot aangesig aanskou. Dit is waar ons sy heerlikheid tasbaar beleef. Dit is waar ek en hy een word. En ek praat met myself, maar ek wil elkeen van ons bemoedig en sê skuif onbelangrikhede weg eenkant. En honger en dors na hom wat die enigste bron van vervulling is vir ons lewe. En dit is van daardie posisie wat God se wysheid wettiglik ons deel is en wat dit gaan vloei deur ons lewe sodat ons meer as oorwinnaars is sodat ons in gesag kan lewe. Ek seën julle daarmee. Ek wil net graag een skrif met julle deel, is Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die enige waaragtige God Jesus Christus wat U gestuur het. Ehm um, allemaal wat nou weet, ek gaan dier een moeilike tyd, maar ek leer God ken op een vlak wat ek nie besef het kan wees nie, en daar is een so eenheid dat ek met hom in een gevleg is, dat Rolien het enig met my gedeel oor een stootskraper, en ek het altyd voor die stootskraper gehaardloop, terwyl Jesus die stootskraper is om die bosse in goed uit te wyd, maar ek hart op hier al voor. Probeer het dinge op my eie manier uitsorteer, terwyl ek eindelijk net in die stootskraper kan sit en hom toelaat om alles uit te sorteer. So ek wil net graag dit met julle gedele. Dankie. En vader, ons dankie vir die wonder van hierdie ochend in ons saamwees en ons samensyn. Dankie, Heere, vir die eenstemmigheid wat ons beleef. Dankie, die liefde wat ons onder mekaar ervaar, dit wat jy in ons harte gegeet, wat ons net kan toelaat dat het werk, waar ons net uiting kan gee. Dankie dat jy vir ons alles is. Dankie dat jy ons ontmoet, dat jy daar is vir ons, dat die plan wat jy vir ons het, gedagtes van vrede is, dat jy gedagtes van vrede onheil uitsluit, maar een hoopvolle toekomst insluit. En jyre, dit wil ons omhels vanmorgen. En ons eer hier daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil so'n bykie van ons patroon afwek vanmorgen, en uh, ek wil hier ons bykie praat oor Godse statistiek. Jy weet, as so'n een, een skrif in die Bijbel, wat vir ons baie mooi Godse statistiek aanduid, dit kreeg ons in Psalm 91 vers 7, daar sê eh, die psalmdichter, hy sê, al val daar een duisend aan jou sy, en tien duisend aan jou rechterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oor sal jy dit aanskou. En dan maak hy een stelling daar, hy sê, en die vergelding van die goddeloose sien. Nou ons moet die vergelding van die goddeloose, moet ons raak sien nie so. Uh, eh, goddeloose in hierdie geval, beteken nie noodwendig, dat iemand goddeloos is nie. Dit beteken net, dat hy nie onder die sambreel van Godse statistiek is op die moment nie. Besef jy, ek kan my in een situasie bevind, jylle ken ons hierdie versekeringsadvertentie met die sambreel nie, as ek buiten die sambreel is, dan gaan ek nie een eis heen nie, dan gaan ek nie gedek wees nie. En net so is dit, as ek in een situasie buiten die sambreel van Psalm 91 vers 7 is, volgens Godse statistiek is, dan bevind ek my op die terrein van die goddeloose, dit maak my nie goddeloos nie, jylle moet my mooi verstaan, dit maak my nie goddeloos nie, maar ek bevind my op die terrein van die goddeloose. Daarom sê hy, net met jou oor sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddeloose sien. So, Godse statistiek vir ons is 0 uit 11.000, om het nou kort in Afrikaans te stel. As God dan nou sê, my gedagtes vir jylle is gedagtes van vrede en nie onheil nie, dan is vrede is absoluut. Onheil is 0 uit 11.000. Nie 1 uit 11.000 nie. 0 uit 11.000. Dis Godse statistiek. En dan kyk ons nou vanmorgen en ons sê nou maar, tragedie is dis nie Godse plan nie, of is dit? Dit wat ons vir ons moet uitmaak. Je weet, en Jesus sê self in Johannes 10, daarby vers 10, sê hy hierdie bekende woorde vir ons, hy sê, Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy sê, maar ek het gekom, dat jylle leven kan hee en dit in oorvloed. So as ons na tragedie kyk, dan sien ons tragedie is niks anders as die werking van die steelslag en verwoes in ons leven steen oor Godse leven in oorvloed nie. So dit moet ons definieer. En as God dan sê, al val daar duisend na jou sy, tienduisend jou rechter aan, na jou sal nie aankom nie, dan sê God, so ernstig is ek, hy sê vir Jeremia aan die begin, daar sê, ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. Die selwe woord wat hy sê, my gedagtes wat ek kan gaan, die jou koester gedagtes van vrede, nie onheil nie. Een hoopvolle toekomst. So dit is waar ons met God staan. So God wil graag hee, dat ons in die volheid van hierdie situasie moet lewe. En nou is daar paar goeders wat ons moet raak sien. God het gesê in Genesis 6, hy sê, ons jare sal wees 120. Nou, dit is alles goed wat jylle ken. Dit staan in teenstelling met Psalm 90, waar Mooses observatie maak en sê, die jare van ons leven daarin is 70, en as ons baie sterk is 80 jaar nie uitnemende daarvan is moeite en verdriet. Dit klink vir my, tragedie ons beet gekry. Dis waar oor Mooses sê, die uitnemendste van die 70 of 80 jaar, waarvan daar 30% gesteel is, want dit moet oor 120 toe wees. Daarom sê, in grijse verouderom word jy nog vruchte te draai, jou kracht moet wees soos jou daar. Dit is Godse hart vir ons. So, besef jy, as ons kyk na ons levens, dan sien ons, dat die verouderingsproces, wat in ons, in elke mens plaasvind, hierdie verouderingsproces begin in ons gemoed. Daar is ouwens wat 60 is, hulle is gedaan. Daar is ouwens wat 80 is, hulle is nog glad nie gedaan nie. Waar is die verskil hier? Om te omhels wat Godse droom en Godse plan met ons levens is. Kinders, as jylle dit kan hoor en kan besef, dat as jy 60 is, is jy halfpad. Dis Godse orde. Dan sal ons met ons lichame omgaan op een manier om te besef, 60 is nie klaar nie, 60 is halfpad. Klink vir my so op die kruin. Dis hoe dit behoor te wees. Maar besef jylle, ons is so geprogrammeer, die vijand het ons oor jare so geprogrammeer, dat die ou, ons het al self so ver gegaan as om uitsprake te maak en sê, as jy oor 40 is, dan begin jy aftaan. Wat is snert? En as jy 60 of 65 is, dan tree jy af. Nog groter snert. Dis dan juist die tyd wat ons moet optree. Dis dan juist die tyd wat die opleiding wat ons in Godse woord, en die as sy gees ontvang het, moet begin werk in ons levens. So besef jy, as ek in my kop hierdie goeders bedink en vastgemaak het, dan sal het vir my wees soos ek gedink het. Dis wat Salomo sê, hy sê, soos een man dink, so is hy. En as jy na die wereld kyk, dan sê jy die vijande dan geslaag, om die wereld te oorrompel, absoluut te oorrompel, met hierdie leen, die wereld te programmeer, met die leen van ouderom, van een minderwaardige of een kortstondige lewe. Nou, die vraag is, hoe draai ons hierdie proces om? Hoe gaan ons hierdie proces omdraai? Ek wil hier ons met vanmorgen kyk na een paar skrifte, ek weet nie of ons dit al so direct met mekaar gedeel het nie, maar ek dink dis tyd dat ons dit met mekaar deel. Ons staan in december maand, jylle weet, december maand is die maand waar ons gaan vakantie hou en op die paie is, en ons weet, statisties, wat is die statistiek oor die slachting wat daar op die paie plaas vind. Net op die paie, ek praat nie van ander plekke nie. Net op die paie in die Semmermond. En dan sien ons, wat is dit? Dit is een geleentheid vir die dief om te steel, te slag en te verwoes. En God roep uit en hy sê, my volk gaan ten gronde, Hosea 6 vers 4, my volk gaan ten gronde, weens sy gebrek en kennis. En die vraag is, gaan een december maand, een vakantieseisoen tegemoet, en ons is allemaal opgewonde die ouwens wat gaan, <laughs> is meer opgewonde as die ouwens wat nie gaan nie. Maar, wat is die kans dat ons deel word van die statistiek teenoor Godse statistiek? En sien, God het voorsiening gemaakt vir die goed. God het van die begin af met die mens bemoeienis gemaak. God het gesê, my naam is Jehovah Shammah, ek is daar vir jou. My naam is Jehovah Rofi, ek is die een wat jou genees. Ek is jou gerechtigheid. Ek is die banier waaronder jy kan opereer, wat jou beskerm, want jy vir Joshua, Joshua het tegen Amalek geveg het, en Joshua het sy hand opgehou het oor hulle, wat het hy gehou, dit was nie sy hand nie, dit was die banier van die naam van die Heere, daarom sê die Heere daar, my naam is Jehovah Nisi, ek is jou banier, ek is die banier waaronder jy in veiligheid kan opereer. Van die begin af. En nou, nou sien ons, en trouwens ek dink dis waar die, ek sê ek dink, dis wat ek dink, ek dink dis waar die duivel vandaan kom, is dat God beskik het van die begin af in sy skepingsplan, dat die mens een skepping is hoer as die engele, en dat die engele geskep is, as dienende geeste, so sê uh, Hebreus 1 vers 14, hy sê, is hulle nie dienende geeste wat uitgestuur word, terwille van die uitverkoornis nie. Nou wie is die uitverkoornis? God het die mens uitverkies as die kroon van sy skepping, en hy die engele uitgekies om dienende geeste te wees wat uitgestuur word terwille van die uitverkoor is, terwille van die mens. As jy na al die gevalle in die bybel kyk, wat jy lees van engele, wat sien jy, wat doen die engele? Is daar enige plek, waar mense engele moet aanbid? Elke keer sê die engel, moet nie neervallen my aanbid nie. Aanbid God, hoor jy? Wat is die funksie van die engele? Wat sien ons, wat doen die engele? Ons sien dat die engele elke keer gestuur word, om aan die mens een boodskap te kom gee, om Godse raadspan aan mense oor te dra. Dis die funksie van die engele, maar engele het meer as dit. Want Psalm 91 sê, ek sal my engele aangaande jou bevel gee, om jou op jy handen te dra, so dat jou voet teen geen 0 uit 11.000, geen klip sal stamp nie. Hy sê, op die adder sal jy trap, die jong leeuw en die slang vertrap. Hoor jy, God sê, ek stuur my engele, Hy sê in Psalm 34, eh, daarby vers 7 rond, lees maar Psalm 34, sê, die engel van die Heere trek een laar om die wat om vrees, om hulle uit te red. Psalm 103 sê, daarby vers 20, hy sê, loof die Heere sy engele, krachtige helde, wat uitgestuur word, in gehoorzaamheid aan die stem van Godse woord. God stuur sy engele vir ons, kan daar nog enige twyfel by ons dan wees? So, wat ons sien is, God het een leerskare van engele, een leerskare van engele, het hy gemobiliseer, geactiveer, om sy droom, een hoopvolle toekomst, nie onheil nie, om 0 uit 11.000 te vestig oor ons levens dis wat God van jou dink. Dit is die beskerming, dit is die versekering, die sekuriteit wat God ingebouw het in sy stelsel van lewe vir my en vir jou. Dis Godse gins. As ek dink aan die klein dochterkie daar en die wiegie daar achter, die klein Mianka, wat so mooi is, dan sê ek, wat is haar toekomst? Hoopvolle toekomst. Hoekom? Hoekom? wat God sy engele aangaande haar bevel geet, soos hy aangaande elkeen van ons bevel geet, om ons op die handen te dra, so dat ons ons voet tegen geen klip so stamp nie. Kyk ons na ons self, kyk ons na ons levens, kyk ons na ons gemeente, dan sien ons ten spuite daarvan, sien ons soveel tragedie, sien ons soveel keer, dat steelslag en verwoes werk, in plaats van een leven oorvloed. En dan is die vraag, hoekom? Hoe is dit dan moendlik? God kan toch nie op sy woord teruggaan nie. Jacobus skryf van hom, hy sê, daar is by hom geen verandering of skadewee van omkering nie. Hy is gister en vandag altyd die selle. Die God wat gesê het, ek bedink gedagtes van vrede nie onheil nie. Hy het nie verander nie. Wat hy toe bedink het, bedink hy vandag. Trouwens, hy het dit in werking gestel so dat hy sy seen gestuur het, om enige iets wat scheiding tussen my en jou en hom kon maak, om dit uit die weg te rein. Om enige wandaad wat nog gestaan het tegen ons rekening, te kom dra in homself, ons ongerechtighede op hom laat neerkom, waarvoor hy die straf gedraad, wat vir ons die vrede aanbring, om seker te maak dat daar niks van Godse kant af sou wees, dat daar in ons eie gemoed geen, geen sprake sou wees, dat God nog iets tegen my sou kon hou nie. Want sy seun het vooruit betaal, volledig die prijs betaal. Tegen een offer het hy vir altyd volmaak. So, van Godse kant af sit in plek. Wat het gebeur met ons? Wat met ons gebeur het is, die vijand het van die begin af geweet, hy sal moet in ons gedagtes inkom. Hy moet ons gedagtes gevangen neem. Hy moet ons gedagtes in die mag van die duisternis kry. Julle moet mooi dink oor die ding. Paulus skryf en hy sê, Jezus het ons oorgebring, Colossensie 1.13, oorgebring uit die mag van die duisternis, oorgebring in die koninkryk van die Seen van sy liefde. Dit het hy gedoen. Maar wat het ons gesê? Ons het, ons teken hierdie prentjie, die is daar, baie ons het gesê, as ons God so voorstel, en die mens daar teenoor, het ons gesê, God het die totale afstand tussen hom en die mens, het hy oorbrug, dier genade. Dier genade is jylle gered, dier die geloof. Genade, die redding van genade, kan ons net dier geloof kry, dis waar jou padskraper inkom, Frits, want, jy sien, my werke gaan dit nie doen nie. Dis sy genade wat dit doen. Dier die genade is jylle gered, dier die geloof, so niemand kan roem nie, nie dier die werke nie, sê hy, so niemand kan roem nie. Maar dan kom Johannes en Johannes skryf hier ding, hy sê, die genade en die waarheid het dier Christus kom, hy sê, die wet en die profete was dier Mooses, maar nou is dit vervang, met die genade en die waarheid. Mooses, kom ons kyk gul, daar was God, en die mens, ek stel nou maar God sommer net in die figuur van die mens voor, as jylle by sal vergewe, toe Mooses daar was, was daar een muur, een skuitsmuur van ongerechtighede tussen ons. God gesê, jylle ongerechtighede het een muur geword tussen jylle en God. So wat gebeur het? God het uitgereik dat die mens, so die mens het gesê nie, die mens het gesê, geef ons een wet. Toe word het een wet. En die mens moest die wet probeer doen. So jy sien, Godse genade kon nie by die mens uitkom nie. Hierdie skuitsmuur moest afgebreek word. Daarom skryf Paulus aan die Ephesius, hy sê, hy die middelmuur van scheiding het Jesus kom afbreek. Hy die voorhangsel geskeer. Daarom, met die wet en die profete, was daar altyd hierdie afstand, daar was altyd een gordijn tussen God en mens. Toe kom God, hy vat het weg, en sy genade breek dier in sy seen, in die kruis, en hy kom verweider enige vorm, enige vorm van afstand, enige vorm van minderwaardigheid, kom vernietig hy, en hy kom red ons. Sy bloedoffer, ek wil hier so skryf, sy bloedoffer, kom heilig ons met een offer vir altyd. Wie is ons? Alle mense, so lief het God vir die wereld gehad. To sy offer ons geheilig het, het niemand dit nog aanvaar nie. So het ons eers geheilig, so dat ons dit kan aanvaar. Ons word nie heilig wanneer ons dit aanvaar nie. Ons is geheilig, omdat hy gegloe het, dat ons dit sal aanvaar. En hy was reg, want hier so sit ek en jy. Maar nou, nou kom hy, hy sê, die genade en die waarheid het in Christus gekom, en ons het gesê die waarheid, sê hy, as jylle die waarheid ken, sal die waarheid jylle vry maak, en soos wat ons waarheid ken, maak die waarheid ons vry, en kan jylle sien, hierdie afstand, is die afstand van vryheid, hierdie afstand, waar daar nie waarheid is nie, is die plek, waar die vijand kan steel, slag en verwoes, in elkeen van ons levens, So jy sien hoe kritisch belangrijk is dit, dat daar een dubbele stroom moet kom. Wie het vir my herinner aan die dubbele stroom? Wie het vir my nou die dag gesê, jy het net die dubbele stroom uitgelaat. Uh, ek geniet het so, as ek hier afstap op een sondag en iemand storm my en sê, wat van dit, hoekom het jy nie dit bijgezit nie? Dis nou lekker. Dis hoe dit moet wees. Maar iemand sê vir my laas sondag, kan nie onthou wie nie sê, wat van die dubbele stroom? Want die dubbele stroom, die segelse dubbele stroom, onthou jy wat hy gesê het van die segel, hy sê, ooral waar die dubbele stroom gekom het, het wat gebeur? was daar lewe. Hy praat van die dooie see. Julle weet die dooie see is dood. Daar's niks, daar's nie vis nie, geen lewe in die dooie see nie. Ek sê die enigste lewe in die dooie see sien is die toeriste wat daar ronddryf in die sout. Maar nou sê die skrif vir ons, sê Esegiel vir ons. Hy sê oral waar die dubbele stroom gekom het, sal daar lewe wees, 'n menigte van visse. Hy sê en en Gendi en, en Echlaim, dis twee plekkies wat daar langs die dooie see lê. Hy sê daai plek waar daar niks aangegaan het nie omdat die dooie see dood is nie. Hy sê daai twee plekkies, sal een skoonmaakplek van nette wees. Nou, hoekom sal ons nette daar skoonmaak? Om maar as so baie vis is. Hy sê, ooral waar die dubbele stroom kom, daar is lewe. Sien jylle die dubbele stroom? Genade is die een deel van die stroom. Die dubbele stroom is waarheid. God het uitgereik na ons toe. Hy het ons bedien met sy versoening. Hy het gekom en gesê, ek het jou lief, ek wil verhouding met jou hee. Dit was die enkel stroom my reaksie, jou reaksie om te sê, ja, ek aanvaard dit, jyre, ek kom na jy toe, ek bedien jy met my versoening, dis die dubbelstroom. Om in die waarheid te wandel, is dubbelstroom. Hy sê, as jylle my woord blij, sê jylle waarlik my disciples, en dan sê jylle die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak, waarvan? Van die mag van duisternis, soos want besef jylle, 2000 jaar gelede het Jezus ons bevry uit die mag van duisternis, ons oorgebring in die koninkrijk van die Seen van sy liefde, en ten spuite daarvan sit ons na 2000 jaar hoe soveel christene vandag vast in die macht van duisternis in hulle denken. So die vijand het nog steeds beheer oor hulle denken, en as hy my denken kan beheer, beheer hy my. Daarom kan hy stilslag en verwoes, hy ket om. Om aan wie julle gehoorsam geword het, julle het sy slaaf geword. Wat sê Petrus vir ons, hy sê, om aan wie jy gehoorsam is, jy het ook sy slaaf geword. Moe nie om gehoorsam wees, moe nie die sonde gehoorsam wees nie, maar stel jylle lede tot beskikking van God as werktuie van gerechtigheid in diens van God. Dis die twee kante. Wat is werktuie van gerechtigheid? Is om in die waarheid te wandel. Nou kyk mooi, so lang, so lang, kom ons wees persoonlik vanmorgen, in jou leven. Hoe oud is jy? Wat representatie van die jare van jou leven het jy gegloe dat jy een sonder is? Onthou jy waar het vandaan gekom het? Ons en ons kinders is in sonde ontvangen geboor en kinders van die toren. Hoor jy, waar is het geplant? Wat er presentatie van jou leven het jy gegloed dat jy sonder is? Wat het Jesus dan kom doen? Het Jesus nie gekom om die sonde van die wereld op hom te neem nie? Het God om nie sonde gemaakt met jou sonde nie? Waar is die sonde dan wat van jou een sonder maak voor God? Ek sê nie daarmee dat ek en jy nie fouten maak nie. Maar maak die fout wat ons maak, maak dit ons weer sondaars voor God. Met een offer vir altyd. Aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Ek sal barmhartig wees oor hulle. huh? <laughs> Ek sal hulle misdade vergewe. Ek het die skuldbrief uitgedels het aan die kruis vastgenaal. Kom aan, eh, hoor julle. So, hoe lang, hoe lang het ons gegloe die essentiële waarheid van die kruis? Is dat ons in plaas van sondaars voor God is? dat ons rechtverig voor God is. Dat die klein dochterkie een ware gerechtigheid en heiligheid voor God geboren is. Op grond van die offer van die kruis van Golgotha. Voor hoe lang in jou leven, vir 2000 jaar, het die vijand dier die prediking die mensdom, die christendom vastgehou in sondagskap, wat om dadelijk, toe hy in sondagskap was, wie wat het gebeur? Die wet is herstel die kruis is afgekap en die skuidsmeer van die wets opgerig. In wat representatie van jou leven het jy gelewe achter die skuidsmeer van jou oortredinge? En as jy bid, moes jy sê, Heere, en vergewe toch asjeblief al my sondes. Hoe lang het jy minderwaardig voor God gestaan, wat een presentatie van jou leven, wat jy achter die meer gestaan het, die wet gehou het, en wie wat sê Paulus daarvan, hy sê, solank as wat Mooses gelees word, solank as wat ons die bediening van die dood met letters op klippe, dis die wet, solank as ons daar aan vasthou, hy sê, is daar een bedekking oor ons harte, hy sê, daarom, het hierdie volk, skryf Jesaja van die volk, en Paulus herhaal dit, in handelinge, sê hy, met die oog sê kyk, en glad nie sien nie, met die oor hoor, en glad nie verstaan nie, want die hart van die volk het stomp geword, hoekom is hy stomp, as een bedekking oor die harte, En toe kom Jesus, toe kom die Seen van God, hy maak ons vry. En toe kom Godse gees, en hy staan by die deur en klop. En Godse gees wat in ons woon, ja, ons wat in hierdie onkundige lewe het, Godse gees woon binnen ons. En Godse gees het ons lief. Maar Godse gees is een gentleman, en Godse gees staan by die deur en hy klop, hy sê, met jaloersheid begeer ek om jou inlichting te gee, om vir jou die waarheid te verkondig, wil jy nie oopmaak en met my maaltijd hou, dat ek en jy maaltijd kan hou, so dat ons hierdie saak kan bespreek nie. En ek en jy was so bezig met godsdienst en die oortuiging en die oorlevering van mense, dat ons nooit gehoor het, dat Godse gees bezig is om dringender en dringender te klop en te sê, ek wil met jou maaltijd hou, ek wil jou oog opmaak, ek wil vir jou verlichte oog geef van jou verstand, so dat jy kan verstaan waarop het aangaan nie. Want hy sê, jy weet nie wat my gedagtes is nie, my gedagtes is vrede, nie onheil nie maar jy dink my gedagtes is onheil en tragedie, want uit hierdie stelsel uit, waarin ek my bevind het vir so lang, vir in my lewe, in my lewe was het so tussen 24 en 35 jaar, ergens tussen 24 en 35 het die ding begin verander. Maar weet jy wat, vir so lang in my lewe het ek achter hierdie muur geleef, vir so lang in my lewe, wie wat was ek? Ek was, soos die Engelsman sê, a sitting duck, want ek was krachteloos, krachteloos, Ek het sonder gesag gestaan. Want ek het alleen gegloe. En omdat ek alleen gegloe het, het ek die slaaf geword van die ene aan wie ek gehoorzaam is. Ondou jy hier hoe dat Jezus vir die jode wat om gegloe het gesê het in Johannes 8, jylle het die duivel as vader, die gelovige jode, jylle het die duivel as vader. En dan verduidelik hy hoekom. Hy sê, omdat jylle vader is een mensemoornaar van die begin af en een vader van die leen hy maak mense dood, moet nie om vrees wat die lichaam kan doodmaak, daarna niks kan doen nie. Vrees hom wat lichaam en siel nie al kan verderwe, sê Jesus in Matthäus 10 vir ons. So wat hy sê is dit, hy sê, hy is een mensenmoordenaar, hy maak dood, dan beskuldig hy God daarvan, en dan glo ons om. Hy sê, en hom aan wie jy gehoorzaam is, jy het sy slaaf geword. Hy sê, hom aan wie jy gehoorzaam is, hy het jou vader geword. So sien jy hoeveel gelovige mense daar, kostbare kinders van die Heere, wat hemel toe gaan as hulle dood gaan, maar hulle gaan te gauw dood. Hoor mooi wat ek sê. Hulle leef zwaar, hulle gaan te gauw dood. Kostbare kinders van die Heere, hulle gaan hemel toe, maar, wees een gebrek in kennis, stil, slag en verwoes die vijand, want hier die gaping is oop, en baie van ons levens, in my leven, was ek vir jare lang totaal sonne waarheid. Kan jy sien hoeveel geleentheid die, die vijand gehad om te stil te slag en verwoes in my leven? Ons moet daai deur moet ons toekry. Hoe maak ons om toe? Blaai met my saam na Lukas toe. Lukas 12. Jesus is aan die woord. By vers 8 sê, Elkeen wat my sal belei voor die mense, hom sal die seen van die mens ook belei voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. Nou ding nou net meer mooi, die engele is dienende geeste wat uitgestuur is terwille van die uitverkonis. Kan jylle onthou toe hulle Jesus kon gevangen neem het, toe illustreer Jesus dit prachtig, hy sê vir hulle, hy sê, toe Petrus sy swaard uitplik om Jezus te verdedig, toe sy stop, stop, stop, hy sê, kan ek nie my vader bid, en hy sal my, hoeveel? Twaalf legioene engele stuur, om my te verlos nie. Twaalf legioene, een legioene 6000, 72.000 engele. Nou, hoeveel engele, denk jy, sou nodig wees, om die paar tempelwachte op hulle plek te sitte? een so eindig te veel gewees het. Maar wat sê hy? Hy sê 72.000 engele. So wat Jesus hier sê is, hy sê, dit, die engele is aangaan ons bevel gegeen. Hy sê, ek sou daarvan gebruik kon maak, hy sê, maar is oor hierdie uur wat ek gekom het, want ek moet jylle skuld, ek moet die muur kom afbreek. Ek moet die genade kom wees, so die genade kan deurbreek, so dat jylle in die waarheid daarvan kan kom lewe. En nou kom Jezus en hy geef ons een kritische sleetel. Hy sê, hy wat my belei voor die mense, hom sal ek belei voor die engele van God. Nou, kom ons kyk die woord belei. Ons het baie vir mekaar al gesê, die woordkie belei het ons totaal verkeerd verstaan in Afrikaans. Nee, ons het die woord belei gevat, of dan die, die Rooms-Katholieke kerk, wat die verdraaide beeld van godsdienst is, die Romeine het die skrif gevat, het die woord, want eh, die Nieuwe Testament is oorspronkelijk in Grieks geskryf, het die Grieks van die Nieuwe Testament gevat, en die woord homo logio, homo om een te wees, om saam te stem, om een te word met, logos, logio is een verbuiging van logos, is wat God gesê het, om een te wees wat, wat God sê, om met God saam te stem, dis wat het beteken. So, om om te belei, is om saam met God te stem, oor wie hy is, om saam met God te stem oor wat sy plan is, om saam met God te stem oor wie ek is, hoor jy, en as God sê, ek het jou sonder verdienste gerechtverdig, hy sê, amal het gesondig en ontbreek hulle die eerlijkheid van God, sê Paulus, hy sê, so, so was dit, maar, nou kom hy en, nou sê hy en, hulle, allemaal wat gesondig het en die eerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtverdig dier die offer wat aan Christus Jesus is, So ons is sonder verdienste gerechtvaardig, so wat is ons nou? Het ons nou gezondig en ontbreek ons die heerlijkheid van God, of is ons gerechtvaardig? Wat is geldig? Het Jezus opgestaan uit die doodheid? Ja. Wat betekent dit? Die feit dat hy opgestaan het uit die doodheid, sê hy, hy sê hy is oorgeleverd terwille van ons misdaad, hy is opgewek terwille van ons rechtvaardigmaking. So ons was rechtvaardig gemaakt voordat hy opgewek is. Sy opwekking was die bewys dat ons rechtvaardig voor God is. So wat is geldig nou? gesondig en ontbreek die heerlijkheid van God? Of die gerechtigheid van God? Wat is nou geldig? Sien julle wat is geldig in ons leven? So jy sien hoe belangrijk is het nou, om nie net het weer daar staan geskrywe nie, want jy sien, nou kom die duivel en hy sê vir ons, hy het vir my dit gesê, visie so, hy het vir my gesê, daar staan geskrywe, amal het gesondig ontbrekele heerlijkheid van God, jy is ingesluid boet, plaas het ek geweet, dan het ek vir hom gesê, daar staan ook geskrywe. Hulle wat gesondig het, die eerlijkheid van God ontbreek, word sondig verdienste gerechtvaardig. Dier die offer wat aan Christus Jesus is. En toe ons rechtvaardig verklaar is, het God om opgewek uit die doodheid. Nou is ons nie meer sondags voor God nie. Nou sê hy, ons is ingesluid in Christus, God sien ons as nieuwe skepings, want een het nou vir allemaal gesterf. God sien ons nie meer na die vlees nie. Alright, so ek dink die dispiet is afgehandel. Ons verstaan nou wie ons is, so die woordkie kom terug na beleidnis toe, om te belei, is om saam te stem met wie God is, om saam te stem met wat God doen, wat sy droom is, en wie ek is, wat my posiesie is. As ek nie daarmee kan saamstem nie, hoe kan ek met hom saamwandel? Almo sê dit mooi, sal twee met mekaar saamwandel. Die woord saamwandel is een dubbele wandel, is een wandelwandel. En dit beteken eindelijk om in pas met hom te wandel, nie net om te stap saam met hom nie, Nou, maar om in pas met hom te wees, sal twee mense met mekaar so saamwandel, sal ek in pas met God wandel, ten sy ek oor enige kom het, oor wie God is, oor wat sy werkswijs is, oor wat sy sien kom doen het, oor wie ek is, oor wat Godse droom van my leven is, sien jy wat sy sleetel? Maar wat het die vijand kom doen? Die vijand het my in sonde kom vasthou, ek gebruik een voorbeeld, hy het my in sonde kom vasthou, daarmee, toe hy my in sonde plaas, het hy my weer achter die muur, het hy my weer onder die wet. Hoe lang, hoe lang het ons op kerkbanken gesit en die wet gelees, sondag na sondag? Die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer. En aan die selle asem sê Paulus, dit is goed. Hy sê die wet was heilig en goed. Da is niks verkeerd met die wet nie. Is dit verkeerd om nie dood te slaan nie, nie echte week te pleeg nie, nie te steel nie, om nie Godse naam uitlik te gebruik nie, is ons fantastische goeders hoor jy, wet is heilig en goed, maar luister, waarover was die wet? Die wet was, omdat daar een meer was, omdat daar scheiding was, moes die wet vir hulle kennis gee van sonde, die wet moes hulle tigmeester na Christus wees, die wet moes vir hulle sê, sien jy, jy kan met jou eie pogings dit nie recht kry nie, en toe kom Jezus, en hy kom vervul die wet, hy kom dra al die straf vir die wet, elke oortreding kom op hom, en die wet kom met sy volheid nou, en hom toe, en, en hy word strafbaar met elke oortreding van die wet, en hy volbring die wet, elke jota en titel, want Jesus het gesê, geen jota of titel van die wet sal voorbij gaan nie, elke jota en titel van die wet word vervul, so niks het voorbij gegaan nie, alles is in hom vervul, en nou, nou kan Paulus met vrie glaasje sê, nou dat die geloof gekom het, nou dat die geloof is in die verdienste van Jesus Christus, is ons nie meer onder die tigmeester nie. Hoor jy? dan kan jy verstaan hoekom die Hebreerskrywer sê, hy sê aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en die nutloosheid daarvan, omdat die, wat is die voorafgaande gebod? Omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie. Sien jy hoe handel hy dit af? En nou sê hy, maar aan die andere kant is daar een invoering van een beter hoop, waar die ons tot God nader. En nou het ek hier die vrymoedigheid, maar ek nie meer een sonder is, die kan ek aan God toe gaan en as ek God toe gaan, dan gaan ek na die geest van waarheid toe, en dan begin die waarheid in my leven werk, en soos wat die waarheid in my leven werk, maak die waarheid my vry. Wat het die leen met ons gedoen? Die leen van die mens, wat gestroop is van sy gezag, onthou wat het God gesê, onderwerp jy die aarde en die eerste oor, het vir die mens gezag gegeen. Die mens het sy gezag verkoop, om aan wie jy gehoorzaam geword het, jy het sy slaaf geword. Mens het sy gezag verkoop, die duivel die gezag gekry, hy die overste van die wereld geword. So wie die wereld toe regeer? Die overste van die wereld. Hoekom skryf Paulus, die jylle skepping wacht met reikhalsende verlange? Op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan nietigheid onderworpen, nie gewilliglik nie, maar terwille van die een wat om onderwerp het. Hy skryf dit omdat het so is. Hoor jy? Adam het die skepping aan nie te gij my onderwerp. En nou, wacht die skepping met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, dat ons in waarheid sal besef wie ons is, want dan gaan ons opstaan en regeer op hierdie aarde soos God dit bedoel het, ons sal die andere onderwerp en daar heers, en wat gaan die resultaat wees? Die berge gaan uitbreek, wat sê Jesaja 55, hy sê, wanneer my woord ombehaag, die woord wat vlees geworden het, het ombehaag, en as dit om waag, en dit waar hy dit gestuur, dit is na my en jou toe, en ons denk om ons denken te verander, hy sê, dan gaan die berge en die hevels uitbreek in, in hanneklap, en juig, en gejubel, en vir die doringboom sal die cypress opgaan, en vir die dissel en myrteboom, ek sal dan blij wees die, die dissels kan gaan. Huh? Hoor jy, dis Godse hart, en besef jy, dis ons geslag, wat hierin staan, wat is die sleutel, hy wat my belei voor die mense, nou luister mooi, Beleidenis het ons dus gesê, waar die Romeine gekom het, en eh, het in Latijns gaan vertalen toe, maak hulle dit penance, toe kom die King James vertaling, en hulle maak dit repent. Penance is om boete te doen. Waar denk jy krij die Romeinse kerk sy geld vandaan? Vir die boetes wat die manne betaal vir hulle sondes. Het julle gedink, as ons een stelsel invoer vandag, elke keer as jy verkeerd gedoen het, dan moet jy kom, ek sal aan een kamer kies, dan kom bieg jy, en dan sal ek jou sê hoeveel moet jy betaal. Kerels, ons bou hierdie kampterrein in drie maanden. Dit is precies die Roomse kerk werk. Hoeveel miljoene kinders van die Heere sit in die Roomse kerk vast? Onder hierdie duivelse onwaarheidstelsel, mense. Come on. Dit is een feit. Om aan te betaal, repent is om aan te boete doen. Wat sê God? Hy sê, wat is die woord beleidnis? 1 Johannes 1, 9 hy wat belei, wat belei, wat belei ek, belei ek, ek is een sonder, of belei ek wat Jesus gedoen het, as ek belei, luister mooi, as ek belei, en sê, Heere, ek is een sonder, ok, nou kan jy vir my sê, ja, maar wat van die fariseer en die tollenaar, die tollenaar het toch geblei, ek is een sonder, maar wanneer het die tollenaar belei, het belei voor die kruis, as die tollenaar nou na die kruis, nadat Jesus om bevry het, nadat Jesus bloedoffer van betaal het, nadat Jesus om gereinig het met die waterbad door sy woord. Wat het Jesus kom doen? Hy sê, hy het homself vir ons oorgegee om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het, so dat ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek kan staan. Nou, hierdie tollenaar is nou sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, rein en heilig, op grond van die offer van Jesus. Nou staan hy, en hy sê, Vader, wees my sonder genadig. Wat is dit? Is dit beleid of verloon? Wat sê hy met sy uitspraak van die kruis? Hy sê, Heere, jy moet nog kom, jy moet my nog kom was, jy moet my nog kom reinig. Come on. Wat is dit? Is dit verlei of verloon? Jy weet die woord vir verloon, is die woord arneumai. Die A beteken die negatief. Neumai is eindelijk, wat dit eindelijk beteken is om dit te weerspreek. Om te weerspreek wat Jezus kom doen het, is arneumai, is om te verloon om te weerspreek wat Jezus gedoen het. So as ek myself een sondaar noem, as ek mense sondaars noem, hulle mag sondig, <laughs> hoor jy, hulle mag foute maak, maar hulle kan nie weer sondaars voor God word nie, want die prijs is vooruit betaal, want nou, toe Jezus die prijs betaal, het ek en jy nog nie geleef nie. So vir hom en vir ons sondes te kom sterf, moes hy gesterf het vir die sondes wat nog koms kom. Dan het hy vir Julius Malema son ook gesterf. Is jy hulle by my? Goed. So, nou sê hy, belei ek, as ek belei ek is een sonder, wat maak ek met die kruis? Ek weerspreek die kruis. As ek sê, God is in beheer, jy my mooie my hoor my, my vandag, ek vraag, hoe gaan ons vrykom uit die ketting uit? As ek vanmorgen een stelling maak en sê, God is in beheer, belei ek of weerspreek ek? Nou is jylle stil. As ek sê, God is in beheer, belei ek of weerspreek ek? As jy sê, God is in beheer, dan beteken het die misdaad, die gemors, wat in hierdie wereld aangaan, is God se doen en late. God sê, is oké, okay, doen dit maar. Is God se toelating, ah, oké, okay, nou is ons weer by sê, toelating, nee. Dit is nie sy wil nie, maar hy laat het toe. Wat laat God toe? God laat toe wat ons toelaat. Hy het vir ons die gesag gegeen. Ondou nadat Jezus die mag geneem het en, en opgestand uit die dood, hy het gesê, aan my is gegeen alle mag in die hemel en op aarde. Toe sê hy, gaan jylle nou, ek vaar op in die hemel, ek gaan alle mag in die hemel uitoefen en dit is so. In die hemel is daar nie, is daar nie probleem nie. Daar is die tranen nie, daar is die tragedie nie. Daar is nie een aanklaar meer nie, want die aanklaar is neergewerp daar is een advokaat, daar is iemand wat een voorspraak vir my by God is, dis wie in die jimmel is, so in die jimmel is Godse kracht, Godse wil, absoluut, hy sê, maar gaan wees jylle my gesante op aarde, hy gee aan ons die woord van die versoening, om as gesante op te tree, hy sê, gaan jylle en maak jylle disciples, en vir die wat gegloed sal wat, sal hierdie tekens volg, in my naam sal jylle, die duivels uitdrijven, ah, so wie is nou om beheer, Wie is veronderstel om in beheer te wees? Die beheer het 2000 jaar gelede teruggegaan na die mens toe. Hoe het Satan die beheer weer teruggevat? Door die mens sy kop te vul met een leun. Die leun van sondagskap. Ons is na doopvonte toe aangedra en sondags gemaakt. Ons is opgevoed as sondags. Ons sterf as sondags. En dit is die grootste leun wat ooit vertel is. Jesus het ons rechtverig. Besef jy, as ek die grond, as ek die fondatie, die fondament van die kruis, is die rechtverdigmaking van die mens. Is die wegdoen met sonde. Hy het met sy offer die sonde weggedoen, sê Hebreus 9,26. God sê, ek het die mens en sonde van mekaar gesky. Julle verstaan mooi wat ek sê, nee, ek sê, ek sê nie daarmee, ons maak nie meer foute nie. Maar God sê, ek sien niemand meer na die vlees nie. God sê, ek maak een onderscheid tussen jou stand en jou wandel. Jou stand is wie jy is, wat my bloed vir jou gedoen het. Jy is volmaak voor my. En jy kan dier jou wandel dit nie kanseleer nie. Jou stand kan jy nie kanseleer nie. Maar jy kan dier jou wandel jou verhouding skade maak. Of jou verhouding weier. En waar jou wandel inkom is waar jou kese kom om te sê, gaan ek in verhouding kom met hom? Gaan ek toelaat dat hy my geboed vernieuwe? Gaan ek my lichaam stel as een offer? is jou kees, hy gaat nie op jou afdwing nie. En as jy dan buiten die, die sambreel wil wees, is jou saak. Vir my is daar baie ooms buiten die sambreel. Maar nou moet jy mooi dink, wie is die die wat seelslag gaan verwoes? Dis moos die Satan wat kom steel het, wat die mense moordnaar is. Nou vraag vir jou, by wie sal hy steel? Hy sal moet nou juist steel by die ouwens wat sy vijand is. Wie is sy vijand? Die ouwens wat God gekies het. As ek vir God gekies, het my van hom een vijand gemaakt. Maar as ek God verwerp, vertel jy, dan is ek sy maaikie, hoekom sal hy met my lol, hy het my in elk van die sakkie. Come on. So waarop spits hy sy aanslag toe? Die wat godsvruchtig wil lewe, sal vervolg word, hoor jy? Hy spits sy aandag juist toe, op die ouders wat ek keese vir God gemaakt het. Maar nou is ek gevaar. Nou het ek een keese vir God gemaakt, ek het van die duivel vijand gemaakt hy is die die wat seelslaaf gaan vermoes en mens moornaar, nou moet ek gewapen wees, en dis waar die gevaar is. Jy sien, baie jare in ons godsdienst bestel het ons gesê, as ek net een kaartje jemel toe krijg, as ek die Heere aanneem, gaan ek jemel toe prijs die Heere, nou is ek ook een kind van die Heere. Dis nie genoeg nie. Ek jemel toe gaan ek, dis genoeg van jemel, is ok. Maar God het my aarde toe gestuur met die doel. Hy het my aarde toe gestuur om om te verteenwoordig, om te wees hier op aarde. Om om sy leven te kom vertoon. Hy het my aarde toe gestuur vir 120 jaar. <laughs> Nie vir 40 of 10 of 3 jaar nie. Hy het my aarde toe gestuur met die doel. En hy sê, ek wil hee, dat jy die volheid daarvan, die volle som van my gedagtes moet kan akkomodeer. Kan jylle sien hoe belangrijk is dit nou, om vinnig hierdie gaping toe te maak, as ek een keese vir God gemaakt het om in die waarheid in te kom. Maar die vijand het lang al gesien, dat die rondte van jimmel kan hy nie wen nie. So, Die ronde vir hemel is vir hom nie probleem nie. Dit is vir hom geen probleem dat ouwens die Heere aanneem en kinders van die Heere word nie. En as hy doodgaan, gaan hy hemel toe nie. Maar waarop moet hy om focus? Hy moet om toespits daarop, om die mense gemoed te vul met die sy leens, so dat hy beheer oor die mens kan uitoefen, so dat hy sy mag op aarde kan voortsit. En dit skryf Johannes vir ons in 1 Johannes 5, daarby vers 19, hy sê, die hele wereld leen die mag van die bose, dit moes nie so gewees het nie, Dit was nie die idee nie. Die wereld moes in die mag van die hande van Godse kinders gewees het. Maar in plaas daarvan leed het in die mag van die bose. So hoekom? Omdat die kinders toegelaat het, dat die duivel hulle verstand beïnvloed. En hulle terugneem, en achter die kruis, terugvat weer in die ouwe verbonde. Godse hart vir ons. So as ek sê, ek is een sonder. Beleid ek of weerspreek ek? as ek sê God is in beheer, belei ek of weerspreek ek. Dit klink verskrikkelijk wel leidend. Dit klink baie godsdienstig. Maar besef jy vir my om te sê God is in beheer. God, luister, kom ons verstaan het mooi. Das moest nie die spiet oor Godse vermoe nie, oor sy almag nie. God kan dit so maak met sy vinger, dan sort hy alles uit. Maar kom doen hy dit nie? Maar dat nie een skade weer van omkering by hom is nie. Omdat hy een droom het, En die droom is dat ons sal regeer. Die droom is dat ons lichaam in sy tempel sal wees, waardoor hy hierdie aarde tot orde gaan roep. Dit is Godse droom. En God sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring. En God begeer met jaloersheid binnen in ons, om dit te laat gebeur. Dan sal ons beheer neem. Maar in tussentijd sê ons God is in beheer, want dit klink goed. Maar besef jy wat er gruwelike aanslag is, weerspreking is dit van wie God is. Want as God in beheer is, kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk die wereld. Luister eenmaal na die nies en sê, God is in beheer. As God in beheer was, sou dit nie so gewees het nie. Toe God in beheer was, was daar nie sonde nie. Toe God in beheer was, was daar nie doodslag en misdaad en moord nie. Hoor jy? In die hemel is daar niks van nie, want God is in beheer. Maar die aarde is vol daarvan, want ons is vol. Stel om in beheer te wees, en ons het ons beheer geabdikeer, dier het ons verkeerd gedeer het om verkeerd te dink. God is in beheer. Ons sê, alles wat gebeur, is Godse wil of beskikking. Beleid ek of verloon ek? Dit klink prusig mooi nie. Wat het Job gesê? Job het gesê, die Heer het gegee, die Heer het geneem. Oeh, dit klink so mooi. Geloof sy die naam van die Heere? Het Job beleid of het hy verloon? God het niks van hom geneem nie. So wat hy gedoen het, hy het nie die naam van die Heere belei nie, hy het het weerspreek. Hy het die karakter van God weerspreek. Hy het die karakter van God geskend. Julle weet hoe dat Job na die tyd gesê het, die Heere het my onrechtverig behandel. Die Heere bind oor van rechters toe, as nie hy is nie, wie sê anders? Hy sê, God jag my soos een leeuw na prooi jag. Hy sal altyd nieuwe getuienis teen my opbou. Dis wat Job sê. Hy sê, dat geen skuidsrechter is my en God nie. Dit sê vir my beleie of verloon hy. Is het moeilik om te sien, hoe weerspreek hy Godse karakter, wie hy is, blaai gauw saam met my, Job 33, Job 33, Elie, hierdie jongman is aan die woord, hy nou lang geluister hoe die ome praat, en achterkom die ome praat nonsens, toe vat hy hulle nou kort, hy sê daar by vers 8, sê Elie hierdie ding, hy sê, sekerlik, hy het voor my oore gesê, hy praat nou met Job en sy vriende, ek het die geluid van die woorde gehoor, Jy het gesê, Job het gesê, rein is ek sonder oortreding, syver is ek, en daar is geen skuld by my nie. Die vraag is, was dit waar van Job? Waar leef Job? Voor of na die kruis? Voor die kruis. Was dit waar van Job, dat daar geen skuld by hom was nie? Amal <laughs> het gesondig ontbreek die eerlijkheid van God. So Job lieg. <laughs> Job dink hy dit recht gekry. God is so beindruk met Job, wat God self sê van Job, daar is niemand soos hy nie, hy is een man wat vroemer oprecht is, maar daarmee sê God nie, hierdie ou het nie foute gemaakt nie. Hy het net so foute gemaakt soos allemaal, maar God sê, ek kies, om selfs nou al nieuwe testamenties na Job te kyk. Maar hoor wat gaan Job aan, hy sê, kyk, dis nou wat Job sê, hy sê, Elie sê, ek het, my oor het gehoor, hoe sê jy, kyk, God soek aanleiding vir vijandskap tegen my, hy hou my vir een vijand vir hom, dis wat Job gesê het, sê vir my, is dit beleid of is dit verloon? is dit belei of verloon? Dit is ons verloon, dit is ons weerspreek wie God is. Hy sê, hy sit my voete in die blok, hy bewaak al my paie, nou die bewaak my paie beteken, hy maak die paie wat goed is toe en hy slecht is oop. Hy sê, nou hoor wat sê jy lief van Job, hy sê, kyk, daarin het jy nie recht nie, antwoord ek jy, want groter is God as een mens, waarom het jy teen hom getoos, dat hy op al die woorde van een mens nie antwoord nie. So vat hy hom aan. Maar nou, nou wil ek vinnig spring. Uh, ek gaan nou nou terugkom na hierdie, hierdie eerste deel toe, maar nou, kijk in hoofdstuk 34, praat Elie verder. Hy sê, hoor my woorde oor wijse manne, en luister na my, jy wat kennis het. Nou praat hy met Job en sy slim vriende. Hy sê, want die oortoetswoorde, soos die verhemelte die spuisproe, laat ons vir ons uitmaak wat reg is, en onder mekaar uitvind wat goed is. Job het gesê, ek is rechtvaardig, en God het my my recht ontneem. Hoor jy mooi, wat sê Elie? Elie som net die getuinis op soos een goeie rechter. Hy sê, Job het gesê, God het my my recht ontneem. En ek is rechtverig, maar God is onrechtverig. En nou weer vraag ek jou, is dit verloon? Is dit weerspreek? Of is dit belei? Dit is ons weerspreek. Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê, Ondanks my recht, sê Job, staan ek as leenaar, ongeneeslik is my pylwond, en dit sonder oortreding, moet uitroep dek. So Job is baie adamant oor die ding. Nou sê, waar is een man, soos Job, wat Gods lastering drink soos water? Hier is die vrome Job, en hierdie jongman Elie, hy sê, waar is hierdie Job, wat Gods lastering drink soos water? Dis wat hy vir Job in sy gezicht sê, hy praat nie achter hom, hy sê vir hom in sy gezicht dit. Hy sê, hierdie man, wat in die geselskap loop van die werkers van ongerechtigheid en wandel saam met goddeloose mense. Want hy het gesê, dit baat een mens niks dat hy welgevall aan God het nie. Kan jylle sien hoe dat die Bijbel omself verklaar? Hoe dat Elie vir ons hier opsom? Wat sy totale mistasting daar by Job was? En luister, luister mooi, dit verander nie die feit dat Job een vroom en godvreesde man was nie. Een wat met in sy vermoe afgeweik het van die kwaad, dat daar nie nog een soos Job was nie. God is lief vir jou Job. Maar besef jy, Godse liefde vir Job beantwoord Job met hierdie grievelike naamskending en lastering waarmee Job teen hom bezig is. Nou wil ek jou sê, God het die mens lief van altyd af, na die kruis soveel te meer uit die christen mens lief, die mense wat in hom glo lief, ten spuite daarvan, al het die duivel die godsdienstwereld geïnfiltreer en gebreinspoel, om God te belaster en om te beledig in die kruiste, vuilste, onmoordlikste manier om te sê, hy maak kinderkies dood, en hy laat verkrachtings toe, en hy is in beheer, as daar sikkeveel gemors aan die gang is in die wereld. Kan jy sien die, die absolute vergryp wat daar tegen die naam en die karakter, en die weese van God is in ons uitsprake. Ons sê ons, o, maar God het het doel met alles. Daar is het doel achter alles. Wat een snert. Wie daar is het doel? Laat ek het repideer. Dit is nie snert nie. Daar is het doel. Die doel is die duivel wil slag, sê hulle vervoes. Maar God het geen doel daarmee nie. God is nie daaraan betrokken nie. En solang as dat ons God die skuld gee, vir tragedie wat plaasvind in ons levens, het ons Godse karakter en sy wees aangetast, En weet jy waar, ons laat ons self ooptekens. Want as ek nou vir God beledig het, vir hierdie tragedie wat plaasgevind het, wat maak ek dan? Wat er gesag het ek? Want ek het nog kinders. Want hoe jy die man wat blind geboore was, dat Jesus vir hom sê, gaan in sondag nie meer nie, dat iets erger nie meer gebeur. Jy sê, ek kan anhou om Godse plan te mis. Ek kan anhou om in hierdie onwaarheid wat godsdienst vir my voorgehou het, wat die oorlevering van mense vir my voorgehou het, ek kan anhou voortgaan om daarin te leef. Maar weet jy wat? Jy is vry om dit te doen. Maar wie, dis nie waarheid nie. En hoe minder waarheid daar is, groter is die steelgebied. Nou het Jesus gesê, hy wat my beleid voor die mense, hom sal ek beleid voor die engele van God hy wat my belei. Jesus gaan verder, hy sê, ek het jylle nie as wees achtergelaat nie, ek gee jylle my naam, in my naam sal jylle. So kom ons kyk nou hoe werk dit. Dis asof God daai tyd, al een wet uitgevaardig het gesê, waar my naam belei is, jylle verstaan nie wat belei is nie, nie Job sê die Heer het gegeen, die Heer het geneem nie, want dit was die belei nie, het was verloon. Die selle Job het een brikkie later tot ingeer gekom, nee. Toe God nou uiteindelijk saam met Elie stem, dis wat by die mooiste is, hy nou by Job 40 kom, dan stem God met Elie saam. Dan kan gee God uitspraak, hy sê, Job, hier jy en al jou stellings wat jy gemaakt het, hier jou vriende en hulle stellings wat hy gemaakt het, en hier is Elie en sy stellings wat hy gemaakt het, en ek stem saam met Elie. En God sê vir Job, hy sê, wil jy my veroordeel? Wil jy my veroordeel? Wil jy my skuldig maak, so jy nie gelijk kan wees? Die fout Job wat gekom het in jou leven, kom nie van my af, he. kom van jou af, kom van die mens af. Adam het jou uitverkoop. En jou onkunde het die duivels deelplek in jou leven gegeen, dis waar oor het so lyk met jou. Hy sê, wil jy my veroordeel, dan kan jy nie gelijk, want dis wat die mens al die jare gedoen het. Dis wat hy van Adamse tyd af gedoen, toe God vir Adam sê, wat het jy nou gedoen, sy is nie ek nie, is die vrou wat die vir my gegeet. So jy sien, van ver af kom die ding, vir die mens om God te beskillig. Nou sê God vir Job, wil jy my veroordeel? Dat jy nie gelijk wil wees, Job 40 vers 1 en 2? En dan raak Job stil. En dan besef Job hoe tyd het gemis. En kyk hoe fantastisch is het. Dan sê Job, van oor sê het ek van die goor. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis, Job 42? Hy sê, so het ek aan gespreek sonder om te verstaan. Hy sê, ek het van hoor sê gehoor. Hy sê, ek het achter praaikies van mense, oorlevering van mense aangeloop. Ek het nooit die stem self gehoor nie. Hy sê, maar nou het my oog hier gesien. Hy sê, daarom trek ek al die nonsies wat ek gepraat het terug. En Job trek, luister mooi, is wat Job gesê het, wat sy vriende gesê het, wat Elie gesê het, en wat God gesê het. En wat Elie en God gesê het, sy selle. En nou kom Job en Job trek sy nonsens terug. Hy sê, ek herroep, ek het berou en stof en as. En wat sê die skrif? Jacobus 4, hy sê, onderwerp jylle dan aan God. Word een met God, sien God vir wie hy is. Onderwerp jou aan die grootsheid, en die skoonheid, en die heiligheid, en die vlekkeloosheid van Godse karakter. Hy sê, onderwerp jou aan God. Hy sê, dan weerstaan jy die duivel. En wie wat moet hy dan doen? Dan moet hy vlug. En wat gebeur met Job? Daar vlug die duivel. En Job sy eindig meer geseen as hy begin. Dubbel geseen, ten wat hy begin was sê, ek wil vir jou sê, jou leven, ek wil vir jou sê, wat kan nie gebeur, dit mag wees, dat ek en jy, hierdie probleem gehad het, die dief gesteel geslag, en verwoest in ons levens, oh, in soveel gevallen, God sê, ek vir jou teruggeer die jaar, wat die springkan in die afknijt, en die voetganger verslind het, God sê, ek geer het vir jou terug, so sê jy, God gereed om het terug te geer, en nou kom God en hy sê, maar ek het nog een probleem, en dan die drie vrienden van jou, die drie wijse man, hy het nog nonsens gepraat, want jy sien, hy het jou beskillig, Hulle het ook gesê, dis God, maar hulle het vir ander rede gesê. En God sê, hulle het ons gepraat, Job sê, Heere, vergewe hulle. Hoor jy? En so wis hy die nonsens uit. En besef jy, so het ek en jy nodig, om die wanpercepties, die wanopvattings wat ons oor God gehad het, die uitsprake wat ons oor God gemaakt het, daai goed is ons leven te vernietig. En nou net prakties, laaste minuut. Job 33, ons is ons nou daar. By vers 14 sê Elie hierdie belangrike ding waarvan ons moet kennis neem vandag. Hy sê, want God spreek op een ja, op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In een droom en een nachtgezicht, as een diepe slaap op die mense val, tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mense en hy druk die seel op die waarschuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg, so dat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe, dat het nie onkom dier die spies nie. So wat sê God? God sê, ek kom in een droom, ek kom in een nachtgezig. God sê, ek is so ernstig om jou te beskerm, om daar te wees vir jou, dat ek jou waarski. Weet hy nie vir Noah gewaarski toe daar een vloed op pad was nie? Het hy nie die Sodom en Gemorrasse mense gewaarski dier die Engelsoente te stuur nie? Het hy nie die mense van Nineveh gewaarski dier Jona na hulle toe gestuur nie? En so het God weer eens, omdat God vooruit sien, omdat hy vooruit kan sien wat die vijand beoog, wat die gesag in sy hand het vir die, weens die onkunde van die mens, kom God in die nacht en sy gaan die droom, en hy kom, hy kom beskerm ons, hy kom sê vir ons, hier kom moeilikheid. En as ek in my eie leven kyk, die hoeveelheid incidente, wat ek beleef het oor die laaste 30 jaar, waar God my pertinent gewaarskeet, Godse geest my net eenvoudig kom waarskeet, of ek een droom gekry het, en ek word wakker van die droom, is een slechte droom, en ek staan op, en ek het eerder geleer, ek gesê, Heere, dankie vir die waarskewing, ek staan daar teen in die naam van die Heere ek roep die naam uit oor die situasie. Luister mooi, ons pleit nie die bloed van Jesus nie, daar is geen skrif afvoor nie. Ek hoor mense sê, hulle pleit die bloed. Luister, ons sê, jy hoef nie, nommer 1 nie te pleit nie, die bloed is vir jou. So jy gevraad. Jy hoef nie die bloed te pleit nie, bloed het sy werk gedoen 2000 jaar gelede. Jy is heilig en rein en alle mense is, as gevolg van die bloed. Maar die Heer het vir ons sy naam gegeen. En Philippense 2 sê, God het om, omdat hy gehoorzaam geworden tot die dood, die dood van die kruis, het God om een naam gegeen wat boe elke naam is, so dat in hierdie naam moet elke knie buig en elke tong moet beleid dat hy die Heere is. Hy sê, dis hierdie naam, dier, hierdie naam wat ons die duivels uitdrijwe. Dis hierdie naam wat ons die siekte aanspreek. Dis hierdie naam wat vir ons die gesag gee in hierdie lewe. Hy sê, maar wat is nodig om hierdie naam te beleid? Jy sien ons wou gevraad, as we na die Heere toegekom en sê, ach Heere, maak my gezond. Ek wil iets vraag. Hier kom hy, ding vat piekie in jou lijf. As ek sê, Heere, maak my gezond asjeblief. Heere, maak my kind gezond, belei ek of verloon ek? Denk nou mooi vir jy antwoord. Ek verloon, ek belei nie. Hoekom? Omdat dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Hy het ons siektes in sy lichaam gedra. Hy gaan ons nie genees nie. Hy het. Is vir ons om het ontvang. As ek sê, Heere, dankie vir die geneesing ontvang, dan belei ek. Dan belei ek die kruis. As ek sê, Heere, maak my om gezond, dan meen het, Jesus moet kom en om gezond maak. Het hy of het hy nie? Hy het ons. So, kan jylle sien waar leef beleid en, en verloon? Hoe nabij leed het aan mekaar? En besef jylle, ons het nie verstaan die uitsprake wat ons maak nie. Ons het nie verstaan die goed wat ons sê nie. En daardoor, hy sê met ons hart geloos tot gerechtheid en ons mond beleid ons tot redding. Hoor nie mooi? Ons het met ons hart gegloed tot sonde en met ons mond het ons ons uitverkoop aan die die wat seelslag verwoes. Maar dit is nou op einde. Ek het een stelling gemaakt en gesê, en ek maak om weer, niks slechts sal met jou gebeur, waarvoor God jou nie so waarski nie. En as ons na tragedies kyk, wat onlangs in ons gemeente gebeur het, en oorals plaas het, na al die tragedies kan jy kyk, Godse waarskiewing was duidelik, maar weens een gebrek van kennis, het ons nie geweet toe nie. Ek het een kostbare, kostbare broer gehad, die diep spoor in my leven geestelik getrap het, destijds in Hoopstad. Hierdie ouwe is werkelijk een man, as ek nou gesê het, ek het een man van God geken, hy was een. En hy word een nacht wakker van sy vrou wat huil, en hy sê, hoekom hy, hy sê, ek het een droom gehad, ons begrawe jou. In plaas dat hy verstaan waar oor dit gaan, gaan hy die volgende dag door, toe hy kry sy saak in orde, maak sy testament recht, neem nog een polis uit, Een week later is die motor ongeluk dood. Op sy begrafenis word gesê, nee, God het gewijs gegaan. Die rij een vrou die land vol rond en sê, God het vaar gewijs, dat sy verkracht gaan word, maar is ok. Ek wil vir jou vraag, is dit belei of is dit verloon? Dis verloon. En hier so sê Elie dit, God geef ons die waarschuwing, hoekom? Dat die naam van die Heere op die plekke, hy moet sy knie buig, die verkrachter moet sy knie buig. Sy tong moet belei dat die Heere die koning is. Die moordenaar moet sy knie buig, die aanslag moet sy knie buig voor die naam wat boe elke naam is. En dan wil ek vir jou sê, ek en jy kan nie bekostig om langer een negatieve gedachte, kyk ons focus nie op negatieve gedachtes nie, maar partij keer kom jy er een gedachte van onheil, kom na jou toe, jy het om nie gevra nie, jy het om nie bedink nie, jy het om nie gebroei nie, maar kom. En as die gedachte kom, sê ek dankie hier, ek aanvaard het sy waarschuwing, ek roep die naam oor die situasie uit. Ek en jy kan nie langer dit net afmaak en sê, ach, ek hoop jy dit gebeur nie hier was een slechte droom, ek hoop nie het gaan so gebeur nie. Of baie keer, dan is dit een slechte droom, en sê ons, ach jyre, laat het dan nou net makkelijk en pijnloos, kan jy gloe dat ons soos met die vijand kan saamwerk? Hoekom? Ons doen dit in onkunde mense. Niemand sal so iets doen, was ons nie verstaan nie. Maar besef jy, vir soveel lang is ons denken beïnvloed met die ding. Ons kan nie bekostig, paas, ons kan nie bekostig, ons kan nie bekostig om ons kinders oor te gee aan die aanslag van die wereld, sonder dat die naam van die Heere oorlis nie. In plaas die jou kind uit die huis het gaan en sê, oppas, moet dit en moet dit nie, sê, ek stuur jou in die naam van die Heere. Ek roep Jesus' naam oor jou uit. Dis waar die vrede le. As ek jou die gevallen noem in my leven, Alfie skryf metriek, ons rei, ons gaan een marag, sommer net vir ontspanning, gaan ons gauw gauw ski op, gaan span pan. Skiet die uit, kom daar, hak die boot af, oog, het die boot sy sledel vergeet. Alfie sê, hy sal hom gauw gaan haal. Ek sê, ja, goed, hy spring in die kar, kom terug huis toe. Sledel gaan haal. En hy kar rijd toe, weet ek. Ek sê, heren, ek beroep die heren aan, ek roep sy naam aan. Hy kom nie uit nie, hy kom nie uit nie. Ek loop op en af, ek bid in taal en al, en ek sê, heren, die naam is oor my uitgeroep. Ek loop op en af, dat ek weet net, hier is aanslag teen hom. Hy kom nie uit nie, ek begin al terugstap. Ek stap van gaan span pan af die pad aankom, ja, kom hoe lang David Kotse aan met sy karriekie. Laai my op, hy sê, dat was een ongeluk. Ek sê, ja, ek weet, rijd terug. Al vir die kar gerol op pad terug, beheer verloor daar op, hy stik pad tussen die afdraai. En hy het hy my series afgeskryf, soos in afskryf, maar die kar het so getol, hy is uit sy sitplek uit, hy is dier die achterruit uitgegooi, dier een zwaartaak, jylle moes om gesien het. Hy, dit was net bloed van boot tot onder, soos hy dier die zwaartaak geprojekteer is. Hy het een snij aan sy been gehad, is al die naam wat bo elke naam is. Nou kan jy vir my sê, maar daar moes eindelijk glad nie ongeluk gewees, ek stem saam. Verdaan jy, maar wie wat, die ongeluk is niks, wat lang al daarvan vergeet. Hy leef. En ek kan vir jou tientalle, sê ek goed, verlede week kom staan Linda Huberi by my. Haar kinders het een of ander funksie, en die mense kom na hulle huis toe, en die swimbad word opgemaak, en sy twee sikke kleinkies. En oma is by die huis, en oma het een las op haar hart, vir die twee kleinkies, vir die soop soembad. Sy sê, net los my nie, nou bel ek, is die kinders alright? Sy sê, naderhand, ek kan nie mense sy hele partijkie opmors om elke 10 minuut te bel nie. So wat maak ek nou? Maar sy verstaan die naam van die Heere. So sy roep die naam van die Heere uit. Sy sê, later kan sy nie hou, nie laat aan, bel sy. En sy sê, hoe gaan het? Toe het, hierdie klein dochterkie nie so wat gevang. Maar, en niemand het het gesien nie sy het alleen in die swembad geval. Maar sy het, ek dink sy is drie, hoe oud sy, ek weet nie. So kopgehou, sy het opgekom, sy het eh, kant gegryp, en sy het met die kant aangekaring, tot by die uit, uitgeklim. Niks oorgekom nie. Wat is dit? Die naam, wat by elke naam is. Paas, maas, oupas, oumas. Ons het een naam, wat by elke naam is. As ons hierdie naam belei, maar besief jylle waar kom het vandaan, om in die waarheid te wandel, om een einde te maak, om een punt te druk op die leens waarmee ons groot geword het. Die oorlevering van mense. Om God te omhels vir wie hy is, om sy droom te omhels en te weet. Daar is geen sinisterre plan. God probeer nie vir my met my praat op een ander manier. Die Hebreus 1 vers 1 het gesê, nadat God op baie maniere en die die profete tot ons vaders gesprek het, het in die laatste dag op een manier met ons kom spreek en dit is hier sy sien. God praat nie met ons hier omstandighede nie. God praat met ons net spuite van omstandighede, hy praat door sy woord, hy praat door sy geest wat ons woon, hy praat met ons elke dag, heel dag, ten spuite van omstandighede, God gebruik nie omstandighede om met ons te praat nie, want dan sou hy ons manipuleer met omstandighede. Hoor jy, hoe kritisch is dit, dat ons dit sal besef? Dan gaan ons hierdie vakantietijd in, somervakantie, kom ons noem het somervakantie, ons gaan hierdie somervakantie in, en ons sê, ons is deel van Godse statistiek, 0 uit 11.000 ek sien julle daarmee. Vir die ouders wat gaan vakantie hou, ek sien julle. Die ouders wat hier is, ons sal geseen wees hier ook. Prijs die Heere. Vader, ons dankie. Dankie vir die wonder van die woord en vir die grootsheid, die grootsheid van die naam. En dat ons die naam het, die naam wat boe elke naam is, om hierdie naam te roep oor elke persoon hier binnen en daar buiten. Heere, klein Mianka vanmorgen, ons sal speciaal sy wat die eerste keer die instap het, haar oorkies vanmorgen hoor, dat die naam van Jezus, die naam wat boe elke naam is, oor haar uitgeroep is, Heere, dat sy die ginsgenoot van God is, dat die hand van beskerming, dat die engele geactiveer is, om haar te beskerm, ons eer die daarvoor, ons loof die vader, dat ons sonder vrees, jy kan dien, dat ons sonder vrees, in hierdie leven, in een gevaarlike wereld kan lewe, omdat ons weet, die naam is oor ons uitgeroep. Ons eer hierdie naam, wat boe elke naam is. Ons eer die naam, as die naam wat ons genees het, as die naam wat daar is vir ons, as die naam wat die manier is, wat die gesag is, waaronder ons kan optree. Die een wat ons gerechtverdig en geheilig het. Ons eer die naam van liefde, wat ons so lief gehad het, en ons koester, en so lang wacht, en solang eindelijk met ongeduld wacht om ons genadig te wees, om die droom in ons levens te sien ontvou, te sien hoe dat ons groot word en in grijse ouder om vrucht te dra en ons kindskinders aanskou en hoe dat die woord waar word, waar oor die so wakker is, waar word in ons levens. Ons eer die daarvoor vader in Jesus sy wonderlijke naam, die naam boe elke naam. Amen. Dankie, sien vir julle, sien vir die wonderlijke naam, vakantietijd vir julle. En kom ons keir wiekie saam en onthou, gebruik, gebruik sy naam. Hy het vir ons sy naam gegee vir een belangrike doel. Moe nie laat dit voorbij gaan. Yes, ja, asjeblief, kom, hierso. Ek skies julle, ek weet julle is haastig, is net julle nie. Ek wil net gauw vir julle lees in Psalm 40, um, ehm, vers 6. Groot dinge het u gedoen, Heere, my God, u wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelijk word nie wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Jy het geen behaan in slagoffer of spuisoffer nie, en dan hoor nou hierdie eniekie, oore het jy vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het jy nie geëis nie. En weet jylle wat in die Amplified staan, die oore het jy vir my gegrawe staan, you have given me the capacity to hear and obey. Is dit nie kostbaar nie? En dan wil ek net gauw vir jylle sê, wat gebeur? Ek het so een maand of wat terug lees ek in ons verpleestersboekie van die Commonwealth Nurses Conference in Londen. En ek denk, joe, ek sal nou graag zoen toe wil gaan, maar ek meen, hoe ga ek nou daar kom? En, want ons sien is ook daar, dit in Frankrijk, dan kan ek nou maar sommer vir hom ook gaan keier en so. En maar hulle sê toe, mens moet een abstract instuur. En ek weet eers wat is een abstract, en ek moet gaan lees in die woordeboek. En nou sit ek met die ding in wat ek nou skryf, wat ek nou instuur, die motivering, hoe kom ek nou want ek doen nou aansoek om, of soos ek gedink het, ek doen aansoek om dit by te woon. En um, ek het nou so'n ding gesit, maar dit wil net die recht werken, tot ek gaan sit en sê, vader, wat moet ek skryf? En toe jy nou vanmorgen begin met Godse statistiek, toe kan ek het nie geloo nie. Toe sê vader vir my, maar vat jou statistiek en skryf wat jy doen, want hulle het nogal sêke vier hoofies wat hulle sê waar oor die konferentie nou gaan. En ek vat hy vier hoofies en ek vat my statistiek en ek skryf dit neer. En ek stuur dit in. En ek seker so 'n week later hoor ek terug hulle sê ja, hulle het dit nou gekry en hulle sal nou vir ons middel November laat weet wie moet nou present. Maar ek skrik vir my toe ek meen ek het glad ek dog ek doen aansoek om dit by te woon. Dog toe okay nee, dis nou bo my lig. Dit is nou nie ek daai nou nie, maar ek is nou bly hulle het nou die ding gekry. En, maar nou gaan kijk ik maar, middel november, maar ik krijg niks niet. En uh, eh, gisteren stuurde een vriendin van mij, van mijn sms, uit die blauwte. Ik heb eindelijk gedacht, ik wil nog niet komen praten vandaag. Maar zij zei van mij, geniet alles wat naar jullie toe komt, net het. En ik dacht, wow, je weet hoe is dat nou? En net daarna gaan krijg ik mijn e-mail. En hulle sê vir my daar baie geluk, jou abstract het in die datum wat ek moet by die Commonwealth Nurses Conference gaan present. En sy weet julle wat die, die ongelooflikste hoe groot ons vader is. Hulle sê die feit, sy sê sy vra om verskoning dat dit so lank gevat het. Maar daar was 'n ongelooflike aantal aansoeke wat hulle moes deurgaan om een te kry so. Julle saam met my saamstem, dis nie praatjies nie dis werkelijkheid. Dis die werkelijkheid van ons levens. Ek sien jylle, om die werkelijkheid hiervan te leef. Ek wil nie vir jou sê baie geluk nie, baie sien vir jou. Die sien is jou nie. Dit gaan baie lekker wees. Kom, ons gaan drink saam tegen.